astizkenoz esperientzia bat. Eta, eta eginko esperientzia saikapen sozialaz edo kategorizazion sozial delakuaz mintzatuko gira. Gaizan da nabadia erraiteko hunen gainen, bena kronika denboan mugatuik izanki, ez dugu o aipatzen ahalko. Henri Tashfell, psikologoak, hau du teorizatu mila behatzen eta hiuntan hoita hamarian. Hau delaik, norbanakuek plantan ezarten dutugun prozesiak, gue ungu amenaen ordenatzeko sail desberdinetan. Eta gizakiak sailkatzen dutugu laik da deituik saikapen sozialaz soziala. Beste manea batez erranik gizakiak sozialak izanki gizartiaren irudi bat jaiki, du, eh, dugu jentekin dugun harremanetik partitzez eta ordin sail dezberdinetan ezarten dutugu. Hor, behar bada, haizide, zien irratia imintzatzen eraitez, bena ez, julen, astokeia baizik ez duk eraiten, nik ez dut etiketaik ezarten jenten gainen, eniz halakua. Bena hor ez nintze izi, bortxaz iritzi bat kariatzen dutian baloretaz mintzatzen. Bena, habo preskripsioen egiteko iabilten dien tresnak, pertsona identifikatzen laguntzen gutina. Hola dugu bestien irudie jaikitzen baita gizartien eta gue buia ena. Horrek ez dugu negatibo edo positiboek ekarten hadibide baten emaiteko, oniarrizko saikapenetan adina, seksia eta etnia dia jabilik. Hiu ezaugarri hoik neutroak dielaik. Mena sail bakotsak txak dutu ezagugarri bereziak eta be estereotipoak. Eta hoik positiboak edo negatiboak izaiten ahaldia. Eta usutan, kategoria baten estereotipoa, kategoria hunen barnen den pertsonai ezaugarri gisa emanik zaio. E, adibide baten hartzeko enebu ja hartzen dut, gizon bat niz, gaztia, sui, sibotar, animatzaile brev milaka kategorietan sartzen ahal niz, eta kategori bak hotxa badutu be estereotipoak. Gizonak askarrak dia, gaztiak auherak dia, suiak abeatxak dia, sibotarrak dantzai eta hunak dia. Odin hunen abea, uh, hunen abea askarra niz, aurrera abeatxa dantzai eta kantaihuna. Alta ezagutzen nahien entako badakie ez dutu dela kategoria hoik betatzen bate dantzan hain izalai, kantin dutu dan zankuak zanpatzen ditut, eta indar handik ez dut, eta mila hiuehun euroko lantzaia ekin ez dut uste ABH bezala kontsideratuk izatzen ahal nizanik. En fet, estereotipoen jabiltia pertsona bat edo talde baten definitzeko laguntzen du gue bu muina. Lan gutiago egin azten behito, gue ungu amena sozialaen errepresentatzeko. Beste manea batez erranik, estereotipoak ondorio badie, eh, ondorio badie da gue buru auher handi bat izatia edo auher bat baita gue bu muina estereotipoak tipuak sortzen ditugu. Leputie hen esperientzia aipat dezagun oaikuan, mila behatziunta lautan hogeita zazpian egin dinam. Bideo baten bidez, bi emazte elhestan jakasten dutie, sonuk ez delaik. Ondotik ikertuik, uh, ikert, uh, den talde eh, handi bat badu eta hiutan banatzen du. Lehen taldiai erraiten du, eskeriko pertsona gizarte laguntzaile bat edo asistante soziale delako bat dela eta eskuniko pertsona horra dela estatuko lagunguen galtegiteko. Bigaren taldiai kunkraiua erraiten da. Hots, eskuinekua dela laguntza eskatzea jindakua eta eskuine eta eskerekua dela gizarte laguntza idia. Eta hiugaren taldiai erraiten da justo bi lagundiela alkar mintzatzen dienak. Talde bakotsak bideoak ikusik, ikertu gien kalte galteiten zaie galtotegi batei arrapostu emaitia. Huntan, berrogei per, eh, pertsonalitate ezaugarri zerrendatu dia eta bi pertsonentako jabe, jabaki behar die ezaugarri bakotsa pertsona hunen definitzeko untsa den edo ez eta ze henietan. Ezaugarri zumaite, positiboak dieraik eta beste zumait negatibo. Eta ze, eta pentsa zer den emaitza. Galtestatiak, kategoria sozialeko ezaugarriak emaiten diote pertsona bakotsai. Ataldian edo betaldian, gizarte laguntzailea dela uste dugunai, ezaugarri positiboak dia habosenik elkitzen borontate hunekua dela adibidez. Aldiz laguntza soziala galteiten dutinak, nahiz eta eskunekua edo eskerekua den pentsatu, habosenek elkiko edo habosenik elkiko zaion ezaugarri negatiboak izanen dia, haran ulaz zainetan dela edo urduri dela eta bestem. Emazte hoietaz deuze jakin gabe ordian kapazgia pertsonalitate zaugarrien emaitia kategori bakar batetan txartzen behitutugu. Horietazteko pertsonalitate hau zaugarriak esperientzian estia emane fisikoen abea edo egitzeko manean abea, sonuk esen, bena justo emanik izan zaion erolaen abea. Teorie hunen eragina entipitzeko ziengan, aholkatzen daiziet, gaiaen, sakontzia. Astizkenoz, esperientzia esperientzia bat.